aktualitatean egun, uren maiteka aipatzen zuen bezala, eraso homofoboa orlandon, estatu batuetan gertatu eraso iltzailea, aipagaina gusietan prentxan, eh, berroita behatzi pertsona hildira diskotekan gizon batek egin tiroketan. Daesek aldarrikatu duena eta beste berroita amairu zauritu dituenak. Lehenik, beraz, azpi em homofobat, homofobo bat dela. Baina, edabide guziek ez dute horren azpimagatzeko gogorik iduriz. Franz 3 kateak adibidez pasaditu oren batzu atentatuaren berri emaiten homoseksual ala ge hitza inoiz baliatu gabe, gehi diskoteka bat zelarik. Prentsa idatzian ere berdin Le Parisien edota West Francek bere lehen horrian egun hitz bat erez hortaz. Bakarrik atentatu, du, ilketa, uh, eh, ireilaren ameka ere ipatu da, benen ez homoseksualitzik. Ikerlari batek dion bezala ezin ikusizkoaren fenomenoa da hau, Charlie Hebdoren kasuan adibidez, prentsak aipatzen bazuen bezala, bulego batean gertatu zela tiroketa. Errangabe Charlie Hebdo kaseta satirikoa dela eta bar, bere garantzio osoa duelarik hemen. Bestalde, sare sozialetan ere senditu da politikarien artean adibidez, Frantziari begira jarriz, eskuineko politikariak. Adibidez, edo ez. Sozialistak ere François Hollande adibidez. Edo Michel Aliot Marri ere ipatzen dugu. Bere sustengo guzia familien biktimei. Eranez, eta bar, beti um, otoitz egiten dela, eta bar, baina pentsa, Eliza Katoliko baten kontra egin bazen, erasoa, bestelako txioak pentsatzen ahalite izke. Sustengo mezua initz, beraz xarean eta tartean LGBT komunitatearen e, eh, dokumentatari sustengo mezuak. Baten sustengoa gaizki hartua izan da aldiz, manif purtuz kolektiboarena. Pena undia zuela biktimen familientzat, bortizkeria eta erraren aurka orduan. Manif purtuz, horretzizte homoseksualen aurkako erra haundia edatu duena bere manifestazioetan itz eh, larriekin gehienetan homofobia ren edatzaile haundienak kritikatu aberaz mesu sustengu mesu hori hipokrisia pundu batekin azkenean. Ta gaurko hitza bestalde Euskal Herrian alde, alde bozkatzen da zerbaiten alde adibidez, eleparen alde haute txenitzek eginduten bezala. Bainan, aldek beste eranai bat badu Euskal Herrian, bainan PP eskuineko alderdi espainolak idure zidu. Alde dio letra handiz bere... Eh, Kampaina abiatzen du PP alderdi eskuinak eta bidetan eta prentsan olako bandera handi bat eh, agertu dute Marian Rajoy beraz gaur egungo Espainiako burua agertzen argazkitan bere webgunearen eh, elbidea eta handiz alde Euskal eh, be, uh, eh, boskatzaleak nahi ditu erakari, azkenean. Baina uh, eh, antzidu zerbait, hemen a favor espainolez leluaren itzulpen bezala alde erabait, erabili baitu, eta alde horrek ebe beste eran nahi bat baitu. Ospa emendik, edo ene amatsik bere sakarri duen bezala, hai lemendik. Beste adibide batzu, atera dira, arduan xarean pentsa, olako itzbatek hainitzi riarazi duela, etzen obeki egin egiten al, bere kontrako, uh, beh, bat ere bultzatzeko, fan, hitza adibidez, baliatuz, alderen ordez, Mariano Rajoyen fan izaiteak baluke alde salzeile bat, baina fan emendik ere, erraiten da, lema famatu bat da, oinati alde emendiken gisan, polizia indaren kontrako lema bat, edo bestenaz, batek ere proposatzen duena, Mariano Rajoyen urtebetetzea ospatzeko, kampaina bat egiten dute, Ospa! hor ospa egiteko edo hemendik joaiteko galdearekin. Jokoa bederen sortu du eta irri pixka bat hauteskunde kanpaina hontan Espainiako hauteskundeetan. Itzetapu Eta gaurtik hain zina eta goiz berrinero nero asteuntan eh, hasteuntan abiatuko da EHZ-etak bere lekua ukan godu ustailaren bi iruta lauean izanen delarik ehz festivala. Hemen nukaren itugu John Maialen eta Polin eta aurkez zuritza. Euskal Herria zuzenean festivala ustailaren bat bi eta iruan lekornean. Euskal Egunon! Egunon! Egunon, Polin! Sor gintzelaitik aldugira, EHZ eta festivalaren behiak edatzera. Egunero festivalaren programazio zati bat diastaraziko dizugu. Eta gaurkoan... Zerrote da gaurkoan! Ordoan lehenik amatur eh, antzerkia aipatuko dugu? Ikusi duze jaranik amatur? Bai, bai, nik ikusi bai, Bai, berriki hori ikusi dugu. Festigagan, bai, bai eta bai. lage ere, ipar eh, Euskal egian egindute bira aski handi bat. Eta hoiek dira bi antzeslari, mailaren fotuk eta arantxa irigoienek eh, egiten duten antzerki bat, eh, nera behi buruz ordean, deanek bizati aurkeztu zituzten uh, eh, janten urteetan, eta hor nera buruz izanen da haien antzerkia. Askira laburra da, ogoita amak minutukoa, eta parada ukanen duzie hori ikustea igandean. Bai, gaztelu, Gaztelu azpian hor, esten horretan? Bai, bai hori da. Eta gero, bat zinuen beste, beste zehi bai, jostarazteko, Polin? Bai, eta hor, izanenak iago eh, musika, musika talde bat edo artista bat. Ez hau zen uzie, neka? Ez sobra egia eh, ezan. Oh, neka kantaria biafratik eldu da eta hip-hop uh, estiloa egiten du. Hip-hop uh, indartsua eta E, nekaren berezitasuna da bizki dela, bai giza eskubideen alde, bai biafraren e, alde, eta pixkat e, bere testuak bideratzen dira multinazionaren aurka eta kapitalismoaren aurka, e, horregatik dinarazi dugu festibarera, gure barorekin bat egiten duelako, eta espero dugu Konzertu polita eskainiko duela rarun batean. Orduan hor, uh, kantu bat eh, entzunen dugu, baina kantua bainoren, nahi ginoan uh, eh, behiz egan uh, parada badera gure webguneran uh, inskribatuz. Eartestamaja festivala.eu e webgunean zure izena emaitan duzura eta orain Soul is bi kantua entzunen dugu. Niger. In the loud and rowdy of my world, there's a secret place where I find myself. Can I find you, Biafra? The noise of horns of thirsty Nigerians, of hustlers, of mothers confront me as I walk past Lagos. In prayer contemplation, like a ghost, I feel the sorrow of a many. Still, I don't know how much pain it takes, Niger. I walked the island, I walked the mainland. I see diversity, I smell capacity, but still we suffer. Why? I am the voice of no time to waste. Like Okada, reality hits Niger. For too long, we've surrendered difference. How from us, we walk in calamity and suppression. How long would it take for you to love Niger? As I sit here, I want to live. There is so many plans for you, still I can't deliver. deitzen da artista hau eta erramezala EHZ eta festivalen izanen da ustailaren bat bi eta iruan mil esker dion eta polin erramezala hemen izango dira ere itztaputzen uh, eh, EHZ e taren berri emaiten iraitzekin, segitzen dugu orain aldiz Música eta eh, gaur ere eh, aipatuko ditugu iraitz uh, eh, Sofia aurrerekin eritasun uh, psikiatrikoak edo psikologiari lotutako eritasunak baina gune berezi baten hori uh, segur presondegian iraitz Sofia aurre atxalde hona atxalde hona ez beti horretaraz ez da gaizki zaina zirela eta psikiatrian lan egin izan duzula eta beraz hor Eh, gai berezi bat egia da usu eh, bururat heldu zaidana behintzat, beste batzueri ere pentsatzen dut. Hori eh, nola pasatzen da uh, preso delarik pertsona bat, eta eritasun uh, psikiatriko bat baduelarik, edo zein izanik ere, eh? aipatzen dugu skizofrenia, aipatzen dugu bipolaritatea, baina ere sartzen dugu da depresioa, dibidez, preson degan nola kudeatzen dugu. Habe kudeatzen du, uh, jango nuke ez du kudeatzen, ez du zen, preson ez baita sendatzeko leku bat, simpleki. Beraz, uh, egia da uh, eh, kudea bat badela, me ahunt minimoa dena eta ez duena bat ere eh, sendatzen edo bederen uh, editasunek behar duten galderari uh, erantzuten. Mm, zenta hor, uh, azkenean, konsideratuak ote dira uh, eritasun horiek preson behar Bada, nire ustez, uh, konsideratuak dira bai zenta, badakite uh, eritasun horiek dituztenen uh, tzat, Eh, beren buruaz beste egiteko ahiskoa goa dela, beraz ez du publizitate hona egiten, mistan dena, beraz mm. kudeatzen dute kasetekin. Janengo nuke eh, jendea eh, lokartzen dutela ahunt, benen hori ez da sendatzea. Mm, Ezen eta hor, adibidez, nola pasatzen da, nola da uh, medikuntza aldetik presondegi batean? Be, presondegi batean, bada uh, zelula bat bezala, psikiatra eta erizainekin uh, joiten direnak presondegietarat. Uh, Eh, bada mediku bat, uh, hain beste uh, eh, preso rentzat, eta galdera presoaren gandik uh, etorri uh, behar da gehienetan, edo uh, preso ondegikoek errango dutea dibidez batek ez duela ongilo egiten, edo baten errebatua dela, eta holakotan uh, psikiatra joango da uh, uh, bon, tratamendu zerbaiten emaiterat, baina... Ez, ez, ez da nahi baduzu epe ez da deus instalatzen, ez da uh, segidarik, eh, da momentuan, momentuko akaseta eman, zer uh, galdera edo arazo bat irantzuteko, adibidez hauen egbatu da behar da kalmatu, hanek ez egiten behar dugu egin arazi, hola, ez da, ez da segid, egiazko segidarik hospitali batean bezala ez da segipenik, orden uh, eh, zenbaki batzu, lehen eh, irakurri ditugu, piskata kronika seintzin, zenbaki batzu emaiteko ala ere, e, eritasunak existitzen baitira. Bai, adibidez uh, irakurri dudana hor, uh, aski da, benen bai, uh, gertatzen den eriotz bat biren gain suizidio bat da, beraz, eta adibidez jakin behar da, uh, suizidatzen direnan um, euneko uh, larogoia uh, eridirela. Mm -hmm. Eta bai zenbaki uh, pisuak dira eta jaiten duena, publiztate bizkitzaka egiten duena, hoien uh, zaintzeko manerai, biztan dena. Eta sistema hori. Eta sistema hori, bai. Zenta, mazkinan ba, presondegian eh, ez da sendatzen al. Ez, bo, nire ustez, inork ez luke presondegian egon behar, eta alternatiba iniz gehiago niretzat estitzen direlako eta oinu gutiago eriden batek. Gero, uh, presondegiaren eh, kasuan berezia da, zenta presondegirat sartzen dira uh, eh, uh, sistemaren zat zerbait gaizkiek duten uh, pertsonak. Beraz, bada, benetan uh, krimenetik edo delito uh, txiki etara. Bai. Bada, benetan, uh, bada. Bai. badira gero desberdinak, badira momentuan uh, uh, Ba, jenango nuke hoien eh, espirituaren uh, kontrolatzen zutenak beraz uh, errudunak direnak, gero badira momentu hortan uh, ardura galdua zutenak, beraz horiek ditzen direnak ardura gabe tuak mm-hmm. gero, eta gero bada ere beste uh, zati oso bat nun uh, nire, nire ustez, uh, ahunt presondegiari lotua, presondegiak eritzen dituen pertsonak, beraz hori ahunt presondegiari lotua da eta eh, horiek denak adibidez begiratzen nuen eh, zenbakietan. Presondegian den uh, eh, sortzi gizonen, gain sortzi edi dira, mm -hmm. eta amarentzat ere emazte zat, zazpi edi. Beraz, erdia baino iniz gehiago da. Mm -hmm. Pentsatu behar da, beraz, presondegian eh, sartzen diren uh, eh, eh, begeienak eri edo eritzen direla. Mm, hori mm, era ere, aipatu nahi, uh, aipatzen maitugu eri diren presoak psikiatria edo psikologikoki, uh, baina presondegiak sortzen duena, zenta gune traumatizagarri bat da, eta ez dut onik esortzen. Ez, ez, preso negia egina da, jende hausteko argita garbi, beraz, gero manerak desberdinak dira, uh, uh, bakoitzaren bizipenak desberdinak dira, baina uh, ez dut pentsatzen, preso sartzen den norbait, hortik ateratzen dela, uh, inolako uh, aldaketari gabe, ez dut bat ere sinisten, eta ezagutzen ditugu denak, uh, maleruski egin nahi preso atera direnak, eta denak aldatuak atsemaiten ditugu ein batean eh, denak ongi ezagutzen dugularik norbait, eh, eh nahizta ez eri atera, eh, zerbait aldatu da, eta hori presondegiak eraginduen zerbait da, beraz bai. Hala, eh, presondegia ez eza ona inorentzat, eta oino gutio norbaiten zigortzeko ez duzen zuen dudik, eta azken finan ateratzean, sartzen baino gaizkio da jendea, beraz, ez abiziki logikoa. Mhm. sistemaren aldetik ez dut logikoa txemaitan. Mhm. Eta mm, hor lehen ere hiru kasuak aipatzen zinutararik, bazen ere uh, azkenean presondigian sartzen diren eh, eri horiek edo delitu bat edo erten zinuna badira in desberdinak, krimenak badira, gero badira ekintzatikiagoak eta hortarako ere presondigian sartzen direnak, baina eri diren... Eh, Eh, gaizkile horiek, azkenean eri direnak presondegian sartzerakoan hori ere ez da kontutan hartzen. Ez batera eta gainera oino gaizkio ateratzen dira, oino batzuentzat zuentzat lan jirozago, ezan behar da, zenta presondegiak ez du norbait ona bilaka arazten, eh, justuki, eriden bat adibidez uh, paranoiako bat sartzen baldin baduzu uh, presondegian, orain digiago sartzen da, eta bere paranoia hori alimentatzen duzu, beraz ateratzen delarik, uh, askoz lan da, eta ez ez abatere kondutan hartua hori. Gero batzuek jaren dute, baina zer egin behar da jende horiekin. Edi dira mhm. eta zerbait txar egin dute, eta urgunago jonez, uh, eh, krimen bat eh, egin dute zer egin behar da jende horiekin. Right. Bai. Jende horien existitzen esistitzen dira ospitale berezi batzuk, arazoa da, ospitale horietan bizikileku guti badela, eta lekurik guziak gehienetan hartuak direla, beraz, ara, Frantzia eta estatua initzen erantzuna presondegia izan da, me presondegi erran nahi nuke, ahunt bat eh, besteak bezalako presondegia, eta azken finana gertatzen dena, da askotan uh, presoek dutela, uh, presoa zain zen. Mm. Zenta zein ere dute, eta ez dira formatu hori egiteko ere, eta bon, jena edut, Ez dut sinisten horien kompetentzietan, horrentzat, baina askotan entzuten da eta ikusten da presoek dutela beste presoa zaintzen. Mhm. Hori ez da, biziki normala. Zainketa bai, eh, alde hon eta txarrekin, sustut, eh, pentsaaztenit justuki pixka tortik abiatu ginen, gaurko kronikaren ideia, e, bon, prentsan hainit ipatu zen, preso batek, hil zuen bere preso zeldako kide bat, kesatu baitziren, eta bar, eta bere birika bat jan zuen. zeldan iruziren, ziren, eta beraz, bat hil zuen, eta bestea ondoan hor egon zen, orenak, ikusi zuen eszena guzia eta ez zuen deus egin eta geruzik bere buruaz beste egin du gizon horrek. Hor bai. ere bizki bortitza da zer eh, gune etxi hortan azkenean eh, ez da deus eta gizon hori erizela jakin bai, da, eta, jakina zen. Eh, eskizofrenikoa bai. zela. Bai, bai, bai. Eta olakotan... Ah, ba, bai, bai. jene dut hori da kasu berezi bat gainera bai. mediatizatua izan dena eta aski eh, bon, eh, berezia eh, jan behar da, baina eh, zenbat uh, likuko bada ere nun uh, bizpairu diren zelda horietan batek beren, bere buruaz beste egin eta beste biak ondoan lehen zaindaria dinartio, hori mhm. ere uh, biziki traumatizantea izan behar da. Bai. Edo badela, badirelarik iru lau bost zelda berdinan eta bat eroa denean, eh, pasatzen dolarik eh, egun osoa, eh, jaitan, edo bere buruaz beste eginen duela, edo edo gauza beste ere bizikiko gogoja eta gainera kulpabilizazioa ere sortzen da, beste zerbait gaizki gertatzen baldin bada, bestek badute kulpabilitate hori, eta horrek ez du bat ere hon egiten. Ez gero, jakimar da gainera presondegian zerbait txar egiten duzularik. Gainera, ez da gero presondegiak badu bere barne sistema ere eta mhm. Adibidez, norbaitek zerbait gaizki egiten badu presondegian, ez badu beditzen, edo... Hori, bada mitaja gero, bajnean, eta mitajean da, joztuki, uh, eh, suizidioaren uh, eh, eh, ahisku azkajena. Eta segitzen da hori praktikatzen. Badakite jendea mitajean sartuz ahisku hori haunditzen dela, eta ala ere, gauza disiplinari hori mantendua da, eta gainera uh, isolatzea eta olako gauzak segitzen dira egiten, pentsatuz horrek uh, eh, zigoja erantziz, azken finean eh, zerbait aldatuko duela eta pertsona hortik, oino azkarago eta obekio ateratuko dela. Bai. Ahunt, uh, bon. ez hori den ideea, berbada, oitura gisa... Beda, eta... zigojaren behar berriz zigortzea, beraz, azken finean, uh, nire ustez... Uh, uh, uh, uh, begiratuz, edo urbeletik begiratuz, ez zut sobera ikusten zertan, sistema horrek zerbait onuk aiten alduan eta zentzu dun edo nork uh, zentzu bat atxemaiten badio hori nahiko nuke jakin zenta egia da uh, bon, zigortzea zerbait gezke gindelako gero badira zigortzeko manerak hori da augen eziketan bezala bakoitzak badugu gure manera zein da oberena inork ezaki bestela denek berdin egingo ginuan baina uh, eh, zigoraren barnean berri zigortu eta gainera jakinik hor ahisko horiek direla eta bar eta nola nolaz inor ez du eh, denbora hartu, eh, hortaz uh, uh, serioski pentsatzen eta lanean asteko ahigarri ala ere. Batzuek egiten dute bai, baina ez uh, struktura ofizialek berdin. Eta gainera ez dut pentsatzen interesgarria dena oientzat, oientzat interesgarria da jendea hortik hautsia atera araztea, nire ustez hori da oien interesa. Uh, gero logika hondirik ez du. Zta azken finan horiek eh, dute eh, jendea diendea ateratzen prosondegitik eta berriz diendea sartzen prosondegian. <laughs> Azken finan, uh, eh, baina nire ustez da kalkulatu den sistema bat da. Hori, uh, bai, bai, nire ustez kalkulatu da eta hola nahi da. Diendea mhm. mm -hmm. hautsi, zi uh, prosondegitik ateratzean, diendea au, hautsi eta elburuan nire ustez betea da, junt. Mhm. Beno, horrek ez deus onik kartzen gizarteari eta adibidez presondegitik aterako den norbait sartzean baino hautsiagoa baldin baldimada eta berriz hasten delarik, nahi dut eh, edo zein gauzetan eh, be, bere helburua berriz presondegira joetan, ez da gainera bat zuentzat presondegian ere eh, bizi baldintza hobeagoak dituzte kanpoan baino hori jan behar da ere, beraz bat zuentzat. Guti bat zuentzat. Guti bat mena adibidez erdien kasuan badira initz, uh, uh, presondegian hobekio direnak, kanpoan ez dute dauz. Eta beraz dena eginen dute presondegirat berriz diteko. Grabe da hori egitea benen egia da, eh? ez duzularik familiarik, ez duzularik uh, etxerik, ez duzularik uh, eh, diateko sosik, ez duzularik deus, hori dela, kusundeliak emaitan izu. Mm. Eta imaginatu buruan, nola ziren, hain ortara iristeko eta horako jendea bada, mm. hain eh? mm. itza. Bo, ebe horrekin nabukatuko dugu, idaitz, zupia eh, uh, horre esker eta nuko jarte. Bai, mire esker. Eta laster hitz eta putz eman kizunen Jose Luisa izpururen iritzia okupazioaz eh, mintzatuko da gaur eta ondotik eh, Jean-François Mentaberri cgt kidea, SNCF-ko langilearekin, mintzatuko gira mobilizazioetaz bihar eh, greba egun nagusi bat eh, delarik. Goizean SNCF-arekin bilkura bazuten, nola pasaden bilkura, eta ondoko mobilizazioi begiraz motivaziorekin nari diren. Eh, mintzatuko gira, bostak eterdi mementu zeuskal irratietan berriak, zurekin maite lepai. Arresti entzule guztier eta astelehen juntan abiatu da bai estabada Pariseko senatuan lan legeaz eh, estabada hoiek bi aste jang behar luki eta arte hortan sindikate kaldiz eh, aste arte juntako mogimentu handia pentsatu die frantzian euskalerien ebai mobilizazioak izanen dia juzko retre kolektiboak ekin zabat eta deitzen behitu bihar goizan bedeatzi eta igoiti bayonako ungunetan eta ondotike eh, badateke algar, eh, eta eta manifestaldi bat ebai bai. Eta algarretatze bat homofobian salhatzeku istantian eginen dena baiunako herriko etxeaitzenian, seek eterditan, alkartia alkartiak deituik da estatu batuetan izan den atentadoa salhatuik izanen delaik. Kosta duen berri emaiteko bizi, itxasai eta postagren, bai eta estrafraider eta urtipula alkartek, Uramap izena kolektibo bat. Muntatu di, web gune bat ebai eta mapa parte harzaila bat nahi di izan dadin hoi, bako txaki kusten dien berri emaiteko gizan, Uramap.net web gunean, ezai behar da hoien. Notre Dame de Land aeroportu sediaz herri kontsulta baten egitea proposatu du gubernuak hoi igan beharra da ekainaen hogeita seian hatik hiu alkartek estatu kontsilia igaltegin die e horren esestatzia arrazua galtua estela argi egun estabadatuik da galto hoi eta aste harte edo astizken huntako ekainain hama bostian, basoan azterketaen idatzia abiatzen dia filozofia ikena basoa uskaz izen bia eken ageri bat plazaratzen dira seaskako liseoan dian ikaslek, aurten ikasle somaitek, eta ez ez, dena uskaz igaiten ahal salbe matematika geografi eta istuia, astizken nian, egur ditan algareta eta deitze di horiek baionako kasain azterketa gunian hortan rentzenak gueberi eta ondo lekua ekin hitzordia dugusari seietan. Bizirik, biziren emankizuna, hilabeteko bikaren hastelenean. Aldiuntako gaina guxia. Elkombri, Bizi mugimenduak, Euskal Kostako diputatu egin gutunak lagun. Bizirik, biziren emankizuna, ekainaren amairuan hastelenarekin. Ahatzeko zazpitariko iti. utzi mandoka. Utsumandokan Charles Bidegain hitz zapartagari batekin jinen zaiku. Balduma, da Vandome. Oh, Frantzian nun baita luar induruan, le crime de la forêt de Vandome. Balduma, deitu zuten eskoraz. Elako kide den Ainara Plaza Olak aldiz mundia kambiatu nahi balin bada lanake kambiatu beharko diela. Ezin dugu bakarrik sistema hau mantendu jendeak lana behar duelako. Lanak behar dira, baina beste modu bateko lanak ere egin daitezke. Eta beti bezala, Josebe Iturriotz, machismo gaine hortaik, mundia nula ikusi den, zertako emaztek benbuia gizonek beno habo zaintzen dien. Emakumezkoa gizonaren desirara lotu behar den gorputz bat da, eta moldatu behar den gorputz bat da. Gizona aldiz desiratzen duen gorputza da. Itxumandoka Euskali iratietan, aste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Itxumandoko! Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, Eta sarean aipagai nagusiak eh, berriarekin abiatzeko itzuli hau eh, berria puntu Espainiako gordeetal, gorteetarako eskundeak eta emankizun astapenean aipatzen nuen eh, kanpaina berezia Mariano Rajoyena eta eskuinarena alde mesuarekin eh, nagusiki bere argazkia agertzen da hemengo edabideetan. Euskara, Euskal eh, Autezleak bildu nahian azkenean eh, Euskal Autezleak irriarazi ditu alde hemendik eh, lemari pentsaraziz Bizkaiako PP alderdiak bere burua defenditu nahi izan du uh, argituz alde itzak argidura marka behar duela ospa egiteko adira izaiteko gaztelaniaz pentsatutako iragarkiek ez dute uh, eh, xarri emaitza honik izaiten Euskarara itzultzerakoan eta hemen ikusten den bezala Espainiako gobernuko PPko presidente gaia da itzulpen okeren azken biktima a favor gaztelarazko mezua Euskaraz alde itzuli ondoan. Bestalde berrian, saharatik euskal herirat etortzekoak diren ume guztien agera familiak badit, guztiak agera familiak badituzte. Oartu erazten dute hori eh, WhatsApp bidez, mesu batzu itzulikatzen ari baitira egun hauetan. Mesu hori kasurik ez egiteko eskatuz uh, Euskadiko Fronte Polisarioaren ordezkaritzak eta oporak bakean taldeek. Eman dute iruzugaren eh, berri, mezuak dio ustailaren bat eta bian, saharatik etortzekoak diren aur batzuek ez dutela ajera familiarik eta telefonu zenbaki bat agerida ahemanetarako. Eta huartaraz dutenez erantzun gailu batek erantzuten du eta segundu bakoitzeko pagatzen du deitu duenari, beraz iruzur mezuari ez erantzuteko azpimagatzen dute. Beste gaia erraustegia eta gura sos elkartearen deialdia, aurren babeserako familia eta gizarte esia osatzerat deitu du gura sos taldeak. Ekainaren emeretzian egine dute mobilizazioa donostian, antiguako tuneletik hasita alderdi edereraino esia egin nahi dute eguerditik aintzina. Gura sos aurren babeserako esia ere argiak aipatzen duena, zubietako erraustegi proiektuak inguruan agapatzen dituen eskoletako aurren guraso eta aiton amonek satu elkartea da hori eta ekiltaldi berezi bat antolatzen dute. Hori loturik ere argian, Gipuzkoa zutik mugimenduak segitzen duela, bi haste plazan elkartuta, Gipuzkoa zutik edatzen ari da, irraustegiaren kontrako giza kateak e, besortu duen mugimendua, horren ondotik beraz segitzen du argiak urbiletik, horren berri emaiten. Gure helburua luzera begirako okupazio bat antolatzea. Hori endaiako hitzak edo endaiak gazten hitzak dira, gaztetxe bat okupatzen hasi diren gazteenak larun batean, Ipar Euskal Herriko itzan irakur gai, kaseta puntu eusen gainagusi ere, endaiako gaztek etxe bat okupatu dute, gaztetxea eraikitzeko, asteburu buru guzian zehar, gunea garbitzen eta berriz antolatzen ari zandira lan eta egunero egitarau berezi bat proposatzen dute edo norri beraz ateak idekiz uh, maite lopaiek berritan aipatzen zuen bezala. Berrogeita iru bai euskarari ziurtagiri banatu dituzte aldiz ustaritzen. Berrogeita iru enpresa saltoki edota elkarteeri agiriak euskararen aldeko engaiamendua adierazten du. Eta bai gorriko ikastolak amarrurte bete ditu. Bere sogeratik oran o, naraino amarrurte iragandira. Eta bimilata amazazpigaren ikastorteko sartzerako jauzi berri bat emaitekoa du bai gorriko ikastolak. biharko mobilizazioak ere aipagai media bazken, bihar egun it, eh, duten eguna, beraz mobilizazio nagusia elkomri legearen kontra media basken aipagai. Eta zuduesten ere titulu hau, bainan zer nahi du eta Filip Martinez, CGTeko burua hemen aipagai biharko mugimenduari begira. Eta Orlandoko erasoa ere aipagai eh, argia puntu eusen. Orlandoko erasoa gora behera Los Angeleseko ahotasun eguna jendetsu txu. Gepraida egindute beraz eh, egun Milaka Lagun Bilduz. Tazio gai nagusi aldiz Marseillako bortizkeriak bi preso sartu dituzte. Laster, uh, guk ere biharko mugimendu soziala ipatuko dugu, CGT-ko kidaden Jean-François Menta berrilekin, bainan lehenik, iritziaren tartean, Jose Luis Aizpuru zuritza. Duela hogei urte gazte zirenek date, egik ere okupatu nahi izan zutela larumat honetan endaitz gazte taldekoek okupatu duten etxe utz mitikoa, endaiako orio auzoan izan ere, belaunaldiak aldatzen zahartzen dira, baina xedeak berdintzuak dira, gaztek eta ezain gaztek, berek kudeaturiko guneak eta tokiak hartu eta bizi eman. Izan ere, individualismoaren garaiotan, elgarrekin lanean hartzea elkartazunez hain gaitza den zazoiotan, mirezgarria da elkarlana eta usolana, ila den toki bat berpistea, kolore emaitea eta argistatzea. Hori bera gertatu da azte ondar honetan endai aldean. Iruaita margazte, beren aitzur sarde eta masinekin, zaziek hartua zuen jauregia, sanotu eta gazte itxure emandakote. Gau eta egunak bertan daramatzate, ator berria erosten dugunean bezala, ez dugula kendu ere egin nahi ondoko hiru egunetan, geuria bilakatu arte. Orain arte, garbik eta lanak egin dituzte, egundi goiti, bulegoetako lanak egin beharko dituzte, jabe den ospitaleko buruarekin mintzatu, herriko etxearekin eta gauza mikasten badira poliziarekin. Baina uzolanak badu indar berezia, ispiritu baikor eta gaindi ezina sortarazten duena hogei urte berantago ere. Jose Luis mil esker eh, musika pixka bat eh, Tonino Karotonerekin uh, eh, Iruñako San Ferminak urbiltzen ari dira biztadena txukutuko egunez egun eta bere gitarau musikala edatu du konzertuetan Fermin Muguruza eta The New Orleans Basque Orchestra Willis Drummond uh, Duncan Du Labasu Asian Dub Foundation edota Delorean bezalako taldeak eh, ikusten halko dira berriak azpimarratzen duen eh, bezala, bertako taldeak euneko berrogeita bosta izanen dira euneko berrogei artista berriz emazteak eta euneko hogeita mabost taldeak euskaraz kantatzen dute Tonino Karotenek aldiz hemen espainolez, bean mitikoa ere iruña aldean, mekagoen el amor Porque voy a creer en el amor Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa del amor. mondo difficile e vita intensa. Felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Txarotonen zuten duzi eta remezala Iruñako festetan izango da eta ustailaren seitik ama irurat bere gitaragoa argitaratu du Iruñako erriko etxeak tartean delorean Asian DEP Foundation Willis Drummond edota Fermin Muguruza joko dutelarik bostak eta berroita sei gure gomitarekin segitzen dugu Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskal Irratietan Biak mobilizazio egun eh, garrantzitsu bat, elkomri legearen aurka eta senatuan ere egun garrantzitsuak hasten dira frantzian, eh, gaur atxaldeuntan hasten baitira aztertzen, eh, beraz elkomri legea, frantziako asamladatik pasa ondoan, gurekin dugu CGTko ko kidea den Jean-François Mentaberri, arra atxaldeon? Atxaleon. Eta CGT-ko eh, kidea eta SNCF-ko langilea, justuki uh, biharko egunari begira eta mobilizazioari begira orokorki ere. Goizuntan, eh, bilkura batean bildu ziste langileak nolako giroan pasatu da jedanik bilkura hori? Bon, gipastu da, uh, orduan, bildu, bildu gira hor hemen uh, eh, CGT-ko eh, lokalean, eta orduan uh, be, gainean uh, geienak boskatu dute uh, mugimendua segitzeko, iru bakarrik be, segitzeko kontra eta edo, edo eta suri bat bakarrik Alduan, boskatu dugunean, uh, mugimendua, ze segipena eman behar genian. Mhm. Eh, segitzen dugu, eta behar, Parisera upatu behar dugu, manifestazioa egiteko. Bi eh, manifestazioa izanen da ere baionan. Alduan, uh, nunbait, bi talde izanen, izanen dira. Uh, batio, Parisera joateko, eta bestea, baionan egoteko. Ordoan bi, bi biltzaren guxia eginen ditugu, uh, batio baionan. Uh, Uh, ba, mugimendua segitzeko, maina ere hautatzeko segitzen dugun, gure greba mugimendua segitzen dugun, ala ez, eta eta trainean berdin izanen da, eta orduan uh, bi, bo, bi boskeza e, lotuko ditugu, eta azkenean uh, eh, diakinen dugu uh, segitu behar dugun, ala ez, uh, biltzar nagusiaren, ala Mhm. Baina uh, momentuz, beraz, uh, grebaren aldeko mugimendua beti hor da, ez da hatxantzerik, aipatzen den bezala leku batzutan? Bai, posible da leku batzutan uh, duda izaitea eta orduan mugimendua altxatu dutela. Uh, gu hemen, egoaldean, orduan, uh, <laughs> Iparasko Iparaldean, bai, da. Baina hemen, orduan, eh, segitu dugu, eh, segi, segi pena ematea. Bon, de, alde batetik, badugu, eh, zentzefako uh, lan egoera, ez gira, sobera kontent uh, ematen gaituztenekin. Eta orduan, uh, o, alde batetik hori badugu, gure lan egoera, konvenzioekin eta entrepresiaren uh, akordioarekin, e, be, gauza hainitz aldatuko dira, eta orduan eh, eh, ainiz galduko dugu, eta orduan ezin dugu hortaz kontent izan, jakitean sekuritate mailan atxiki behar dugula, eta zerbitzua ere atxiki behar dugula, orduan lan egoera aldatzean, be, zerbitzu txarago emanen di, dizkiegu jendeei, eta uh, da enpregua asuntzitzea ere eta orduan uh, e, langabezia upatuko da ez da e, esker uh, langabezia dela, jada, lebatetik gero, uh, ekomri kontra uh, bere uh, ezin dugu beti badugu bigarren artikulu hori uh, eh, hierraside norma dugula eh, antrebes ebaten duela, eta hori ere ezin dugu onartu, eh, eh be akordio barnean atxematen dugu, eh, behorlo eta bederatziaren artikuluarekin, eta orduan eh, be ikusten dugu gauza bera dela, eh, lan egoera, langileen, lan egoera, langileen, guzien, Uh, lan egoera aldatzean, Orduan, uh, be, eh, dena asuntzitzen ari dela, eta erreski izanen dela bihar, uh, dena apaltzea, eta berritz, uh, ere kaskarrean ematean, edo, edo gaizki ematea, orduan, ezin dugu hori hon hartu, mentukot, edo ikusiko dugu uh, nola, nola da, uh, ban, be, hemen, hemen gure, gure, gure remuan, ebe, uh, ongi segitzen da mugimendua, baina, bon, normal da ere duda izaitea, a, bihar hamar eguna izanen da, ekainaren lehenetik hasi eh, garenetik. Maina lehenago ere izan genuen sortzi e, egun, orduan, bon, e, soldata eskaz badugura egunero, orduan, bon, e, zaila da, batzuentzat atxikitzea, eta orduan, e, ebe, azkarrenak eh, segitzen dute, gana aldugu, baina, bon, hola, eh, segitu behar dugu, gure ustez eta uh, eh, mugimendoa momentukot uh, eh, txikitzen dugu. Mhm. Gero, mm -hmm. ikusiko dugu, uh, nazionalki ere ikusi behar dugu, nola segitzen den eta ze uh, uh, segipena eman aldiogun, uh, konsienki, uh, Hor, eh, justuki, eh, zu Jean-François Mentaberri cgt kide gisa ere, hor Filipe Martinez, eh, Frantzia Mailako cgt beraz burua, biltzen da elkomrilekin ondoko ostiralean pausu bat izaiten ahalote da, negoziazioak e, pentsatzen ahalote dira hor, astapen batean elkomri legea osoki kentzea nahi balimazen, hor aldaketa ere izan zen, pundu batzutan bakarrik e, adostea zen eh, ideia, nola ikusten duzu eberazitz ordu hori? Ba, gaizki, gaizki, gaizki, bigaren, artikulua ez mani badugu kentzen, Uh, sakonki ez da latzen. Orduan, uh, badakigu uh, eh, Ed eh, ministroa ez duela hori aldatu nahi. Orduan, uh, gu CGT-arekin beti negoziazioen zat uh, agira. gira. Baina, uh, antzinean erraten mani badu, be horren uh, gainean ez duela deus aldatuko, be, be xue, xue urki gaizki bastuko da. Baina, bon gero, badakigu beti komunikazioa dela ikusi behar da eh, be hostiralean eh, urunda bizkate hostinala ere mm. uh, greba mugimenduarekin baina ikusi behar da be hostiralean ze al, ze prest da aldatzeko ere mm orduan hori da baina bai importanteena hori hor da orduan uh, nero ustez uh, zaila izanen da uh, akordio bat atximateko uh, lege le horren gainean orduan Bon, ikusi, behar da, nola bastuko den, nola bebiar egun Pariseko manifestazio bat, eta orduan, uh, orduan izanen da, eh, hortik ere abiatzea behiatzean, ikusiko dugu ze, uh, ze pixua badu manifestazioa, ze nola lodia izanen den, hori nahi du neuritu ere neustez ministroak, eta gero uh, behostirarean ikusiko du uh, ze aldatu alduen, ze, uh, posible izanen den momentu mugimendu batxekitzen da, bai, guk beste egun batzuk diada eh, antinez erratea mugimendu batxekitzeko, orduan, beh, bon, hori da. Mhm. Momentu batean, eh, neuritu behar da, beh, nola pasatzen den. Eta justuki hor beste pausu bat ala ere eh, lan legearen eh, inguruan. Eh, senatua orain, e, ahatsalde untatik haintzina, ekainaren hogeita laua arte, ez tabaidatuko dute, beraz, elkomri lege hori, berroita behatzi iru horren ondotik, beraz, onartua izan onduan. senatuan ez da, eskuina nagusi da Frantziako senatuan, eta jadanik aldaketa batzu eman dituzte plantan hor eh, lan eh, legeari begira eta baltzek eh, berak ere jandu aldaketa horiek ultraliberalak uh, zirela positiboki ikusten dituzie olako aldaketak edo nola doa <laughs> ez ez bat zenatu eman duen aldaketa aldaketa horiek dira kendu zituztenak lehenago Orduan, uh, bon, kontent izan algenuen kendu uh, be, kendu bat zidera, eta, eta guai berritze baten dute, eta batzuk larriago ematen dute. Orduan, uh, jada barnean, badakiguz, uh, badela uh, prudomekin uh, endemnizazioa, ongi finkatua izaitea, uh, eta, eta aldatu zen, hori pixka bat aldatu zen, asieran, erratean, ez zera, uh, mugarik. Nola erran. Euh, ez, zela gehiena, bakarrik zen errateko normala edo, uh, uh, ez dakik, kom referantz erraten dugu, euh, izan alzela, orduan, eta hor ematen dute berriz gehiena izaiteko. Orduan, uh, horrekin da uh, ez gira bat Gauza batzuk ere, uh, gero, bon, ez dakit, xe dena, baina, dena eman dute larriago. Azkenean hor, eh, hor, senatu, senatuen ez du be, ez da ona zuentzat, eh, ferran edut, kanporatze kasuan aipatzen ziren endemnitateak beraz mugatzea nahi dute berriz eskuinekoak, lehen uh, lege proposamenan erraiten zuten bezala, hogeita emeretzi horrenetara pasatzearena ere enplegatzaileak uh, nahi badu, uh, eh, amala urtetako formakuntzak eta astea ere, uh, feolakoak uh, aipatzen dira ere senatuan, senatutik beraz ez duzi esperantzarik uh, Uh... Ba, hori da, uh, senatuarekin esperantza ez, ez dela bat ere, hori hori xego da eh, guretako mugimendua segitu behar da bon, uh, gero uh, gero karikani zaitea beti badugu bere pixua bo senatuak uh, eskoinekoa ere uh, nahi du gaizki ere uh, gobernamendu hori uh, sozialista erraten dela baina bon esku, eskuineko dela ere, baina bon, azkenean eh, eh, politiko maila da ere, nahi dute uh, gaizki uh, gehiago eman, baina bon, hori uh, badakigu karikarekin pastuko dela, uh, enpresak gehiago mugitu behar da, uh, ez zaterateko lege hori, eta orduan uh, badakigu ez dela uh, asamble, asambleekin, asambleetan pasatzen uh, guk nahi dugu kariketan uh, eh, eta hortik pastuko da. Oduan, uh, eh, bon, kusiko dugu, mm -hmm. pastuko den, baina... Baina, bon, arazoa da ere, uh, berriz, uh, e. berrogeita bederatzi, hiru uh, ba, iruekin berriz pasatzen manima dute uh, Asamblea Nazionarekin orduan, gaizki izanen da ere gero, orduan, bon. Hori da. Hori da ere, orduan, uh, bon badakigu guk um, euh, segitu behar dugula karikan, euh, euh, Hortan pasatzen da gehiena, ez eh, CPE e kendu zuten, CPE e legea kendu zuten karrik, karriketan mugimendu handia zelako. Ze Orduan, hortik uh, pastu behar da edela gaur ere, orduan. Mm beraz, biak, erran bezala mobilizazio egun uh, garantzitsua. Uh, Zuzan François beraz, nuen egongo zira. Bai honan ala Parisera egoko zira? Ni bai honan egonen naiz, uh, zenta hemen, e, hemen ere antolatu behar da, eta bon, atxaldean, uh, eh, predometan badulana ere, eh, hortzik uh, uh, ez dela inoiz gelitzen, orda. Mhm. Untxa, bon, erran bezala beraz bihar greba eguna, CGTko Jean-François Mentaberri gurekin ginuen eta beraz mobilizazioak segitzen duela mil esker. Bai, mil esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Bizirik, biziren emankizuna, hilabeteko bikaren astelenean. Aldiuntako gaina guxia. Elkomri, lanlegea. Bizi mugimenduak, Euskal Kostako diputatuei egin gutunak lagun. Bizirik, biziren emankizuna, ekainaren amairuan, astelenarekin. Arratxeko zazpitarik oiti. Eta hitz eta putzortan bukatzen da gaurko itzordua maiten hau zet ez eh, bihar. Bostak eta seiak artian eh, bihar hitz eta putzikaz. Eh, putz kluba greban izango baita. Aste azkenean berdin hori zaren gira, ala ez? Ez inketa berriz e atxamanen gira, nun baita seiak euskal iratietan.